Bon, zutea, bon, duan enian joan atea da eguerdita erdi inguruan. etxe eta etxe barneko puzka guztiak ege dira. Dene gaixo horiek denak galdutuzte. Jo, nundik abiatu den, bon, uh, hori uh, askoentzek eta ikusik haute, eh, egun ez dakiko ino denak. Lehen deia zen eh, etxe bizitza bat atxemaitea dien edako. Eta jakin dugunaz, errian median etxe bat libratuko da gila bete da jene. Eta nauzia presta bere etxea eh, libratzen den behar alokatzea jende hori. Nundira, bai. mementoana? Familiako etxe atian dira, diakin dut honaz zenperen. Ba, gude partetik, erriko etxeak eh, ezagir bilketa bat, eta bon, ba, galia duguna, alabat, amat, alabendako, oita amaseik, oita misortzi harteko galaiera, eta gizonenako behoita eta behoita zei harteko galaiera. Gero, inetakoak ere gale egiten ditu, eta leho berean, linea, baserak, muble eta bertze. Jendek laguntzen albalin baute. Eta zer egin behaute behar... jendek eh, itxasurat ekarri, ala lehenik ba. deitu, nola berda egin? Lehenik behaute deitu itxasuko egiko etxirat, zenbaki eman eut, nahi bali zero 0 bortz, bortz bereatzi, bi bereatzi, zazpi, bortz, idu, sei. Eta bala, noitek laguntzen albalin batu, uh, antinetik ezkertzen ditugu jende onguziak.